Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tambah ana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengen kangen e. Tau tanggo balapan jaran e. Ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Soka Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten nggih penemban kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udin, Ding. Sopo Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? aku Bagong. Bagong. Heeh. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? apa sila bertobo sumalu gembol sumorante sumorante hawelo hawelo loh iki ora pangling kaya ora wae adipati Haryo Sengkuni ana ing pertapan Soko Lima di janur gunung kadingaren adipati kersa rawuh ana ing Soko Lima padha kandir harjo sak tindak ing adipati Haryo sengguni, rawuh ana ing pertapan Soko Lima kene di adipati Haryo Sengkuni iya iya Kakang Durna tansah winantu ing suka basuke praptaku ning suka lima niring sambikala aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersani kakang prembaning suka lima oh iya iya tak tampa dik patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya di iya tak gegem dadiake jimat sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan suka lima aku mung ijen wondene ing kepareng nderekake ya ming anak-anakku para sata Kurawa. Lho, la kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jerek kene kuwi papan pasinaune ing para Kurawa. Kene kuwi papan pamulangane ing para sata Kurawa. Kena apa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukalima? Mengko ndak malah ngewu-ewu inggonku bakal rembukan, karo Kakang Penemban Durna. Merga sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para sata Kurawa. watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga. Monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama, padha ninggal unggah ungguh. Mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan soko Sukalima. Mula ora ana ing kendhak keparengake nderekke sowan ning pecrabakan pertapan kene kakang. Oh ya wis. Ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga. Malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. jumbo kalau ono apa ingkang bakal mbok aturake marang ngarsa ana ing ngarsaku dipate iya kakang premban tuno nun sewu rekina mati ing abdi punasa tama keparang kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhep padha paduka gusti kula ing kepadian loso jenar iya ya satama sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana lho bundi nggo jimat paribih dayanane ing kasantosan paring pangestu paduka Gusti Ploso Jenar amawahono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Haryo Sengguni Sawise santata nggone Dek Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene Aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di rawuh wonten ing pertapan Sokalima kene apa pancen saka kersaning Adipati Sengkuni pribadi apa panjen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana ingkang sepisan aku ngaturake sirus pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lah, ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Harya segeri supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima. Apa aku nandang keluputan tumraping negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal tak sandang? bakal selak. Nanging yen ora kuwi Adipati Harya Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Kestina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya dene praptaku ning saka lima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Prembahan Durna, kuwi bakal bis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Penemban Durna kuwi ya ora. Lah, lah wigatine apa? Ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Penemban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal jawing anak Prabu Ngestina. Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni ing Kroyo-royo rawuh ning Sukalima kok beda lan adat ing wis? Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku diutus dening anak Prabu Ngestina. Kene-kene Adipati Raja maju kene. Aja nganti duna dungkap kok bakal nampa pengendikane anak Prabu Ngestina lumantar Adipati Harya Sengkuni di Adi Sungkening Ploso Jenar. Prataka ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngestina. Kakang penembahan Durna ngerti dhewe, pendak-pendak Ngestina ngadani pasiwakan pendak-pendak Ngestina ngadani pepanggen ana ing marapatan negara Ngestina sing dirembuk ora ana lek kejaba mung matine para Pandhawa. Lan ngerti yo, nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem, lan ora kepenak nggone dados dadi nalindroning negoro Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen ta Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi saktenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Duna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. sampeyan didhawuhi supaya ngendikaake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi yen Kakang Premban Durna wis paring dawuh mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa Kakang Premban Durna cukup paring pangandikan wae mergo aku ngerti sampeyan kuwi brahmana sampeyan kuwi guru ora ana jamak lumareng ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Premban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Premban Durna bakal maring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis kuwi sing dadi sedyaning patih sengkuni sowan soko Sukalima saiki tak suwun Kakang Prembantuna paring dawuh kelawan aku monggo yen wis cetha dawuh Kakang Prembantuna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngastina kok Kakang Prembantuna selalu gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya, Dik Pati. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuh munggah gunung yen perlu jegor segoro. Upama Begawan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murup kula ora bakal wegah kula saguh wonten menika ingkang dawuh ya menika anak Prabu ing Ngastina ning sareng sampeyan menika paring dawuh ya di panjenengan ngendikaake piye to keringkianing para Pandhawa oh jujur wae mak tratap atining pegawan Duna mak tratap atiku merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku kuwi dudu ing dadi kewajibaning pegawan Durna oh seta kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa kula menika guru jarwa dosake guru menika iso digugulan ditiru sawenenge ke kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa wewangsane kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping ngurip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa Lah kok dadi durna kok kon mateni karo muridé dhewe menika piye to Dik Pate? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, ming cukup to. Kepenak kok, Kakang. Ora san dadak digawe repot, ora san dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa. Mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan mengendikake seranane pendhawa mati niku piye lho perkara kula mek ngomong ning niku dadi jaran mati ning para pandhawa niku embane kaya dene kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute tegese kula ora tumindak ning kula nyandang dosane niku mboten apik depate wis to sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah apik karo ora niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro apik ala bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon saiki kok dadak rembug perkara apik karo ala sampeyan mangendikake pripun carane oh, lole niki mboten rampung dinggo lole lole niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu kudu piye Depate? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhake krinyaning para Pandhawa, tegese Kakang Premban Durna meru Ngestina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngestina. Nek nek kula ngandhake krinyaning Pandhawa nika, nun sewu lho, Di. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mangka siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe, kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringyaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning sato kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. pun sampeyan saniki mengendika keringyaning pendhawa niku teng pundi nek sampeyan boten purung paring pangandikan kula tak wangsul teng ngestina kula tak bali teng ngestina, apa sing enten teng lima niki arep kula aturke dening Sinun Prabu ngestina tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu ngestina lole oh, lole lole meneh apa swala? Nah, mbok ganti. Sila bertobo swalu gembol sumerante sumerante hawela hawela. Nah, bangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole? Hah, dadi sudok gunting tatu loro. Ha ah, cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya. Nggih, nggih ya. Pon kula akoni. Kula rumangsa isa mukti ngawi Banyakrawati Mbau Dendha kaya ngeten iki. kaya ngene sing kula rasake babakan derajat pangkat blondo donya saka lima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina oh terus durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula nah rak ngoten tegese kula wis ayem sik le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe pun mangendikake kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar Nek miturut kula kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Dik Pandhe Sik kok mbon ora ana pripun Lho nyatane ora ana dijukuk saka pundi mawon Cobi Ternyatanipun nuwun sewu Pandhawa menika urip ana alam Padang menika ndharmaaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadane urip sing ditindakake dina-dina karo Punta Dewa sakadeng anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong kal, lunyon paring payung wong kudanan. Monggo tanpa pamrih jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandhangi dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandhangi para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau tate dislametke dening para Pandhawa. Yen para Brahmana padha tresna kan para Pandhawa merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapi kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Okay. Nek wong karang pradesan menika tresna karo para Pandhawa. Menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong karang pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami kepotangan budi kalian para Pandhawa. Sanika di Joko saka ngendi? Are digayuh patine saka ngendi cobi? Manggagas. Nuwun sewu lho Di, wong apik niku oke sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jongkok kalane wong apik niku nuwun sewu, mesti dikabarake karo sing bakal dijongko patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jongko patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa, merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa. Ning jebul keput tangan karo para Pandhawa, wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan, wekasan Pandhawa wis toto-toto, samapta ganti sawegaing diri, gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih, Pak sampeyan niku nuwun sewu armateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono armateni Pandhawa armateni Pandhawa aku nangan nek kira-kira arep gawe tumindak Allah menika aja omong-omong meneng mawon terus dijongko karo sing ngajeng di krenah sintrakane niku mboten sadhi omong karo wong kono-kono ning mboten wong kula niku watake umuk Kurawan niku watake sombong, kurawan niku anake sesongaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan, mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhung, men dikira wong wae lok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon. Nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkiye, sakniki kula tak takon. Punta Dewa niku ringkiye wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten kringkiane Punta Dewa. Mergo Punta Dewa niku jenenge wis Punta Dewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Punta Dewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngaten? Sapa sing ora kepo tangan budi karo Punta Dewa? Mula Punta Dewa niku nuwun sewu. Klebu sewijining ratu sing disebut Getihe Putih. Mergo saka sucine lahir lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Punta Dewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. nadyan derajat pangkat kanale ndran dijaluk karo wong liya eh. punta dewa ikhlas e aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya eh, diwenehke kok aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya eh, diwenehke niku punta dewa mula ora ana wong sing sucine ngungkuli punta dewa nika nek pun nesu medeni nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong nika nek kalunge nganti disenggol kali punta dewa oh nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampean niku Nek ngemplok sirah sampeyan wis pisan. Mengko ya sate kere. Bunta di Werkudara. Werkudara ya ora duwe kelingan. Werkudara ya ora duwe krian. Niku arep wong agal growal, ora ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya iya iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawula panunggal sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning wong iki nyebutake atine ngerawet ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 iku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka. Janaka saya meneh nika larangi jagat lan curing bawana. Lha mateni Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong dewane geni niku maratuwane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara dewane segara niku maratuwane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendhem dewane bumi maratuwane Janaka. Mudhar ora kowe. Susah to pikiran sampe? Nggih. Angel nggih. Angel mulo rasa digarap. senengane kok ning nek liyane Pandhawa niku apa ya sing bebetengi Pandhawa lho wonten Dik Pati wonten sapa siji Natandrawati loro Semar Badranaya sapa sing arep ngumpuli kekuatane Natandrawati menika panjalmaning Wisnu dewa sing tukang nentrepke jagat dewa sing tukang ngandum kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angkane Natandrawati kula Natandrawati menika nuwun sewu Menika angel dijongko kringkianipun Natandrawati. Merga lantip panggraitane panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jongko pati ning Natandrawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkuni kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijongko dewate. Sulit, sulit. Sulit niku asu jengkelit. Angel-angel. Nggih. Nggih. Terus sijine liyane nata Ndarawati, Senar, Semar, Semar. Kula kok ketonto paduka walau pidhato nggih mling samling se opo. Sumambrah. <laughs> Sumambrah. Wong pidhato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep mung derajate ngaceplik wong loro saudha saurupan. mung wong batur saumpamane. Ning Sumarno kok kekuatane ngedap-edape. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon? Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Ngastina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awet kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh. Nah, mula nek arep kepengin mateni Pandhawa, niku nuwun sewu, kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakale dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane li nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku, nyingkir lambat banget iki. Oh, dipateni. Nggih, mang ngomong. Goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Bu Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang diperjaya. Ning nek Semar karo Kresna niku terus meger-meger. tesih cetha pocapane cetha panyawange nggone nyawang glaring jagat esmer bulan wah taunana windanana nadan dijongko kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa mboten isa bagi patining para pandhawa dipati sengguni yen ngandika magawe obrondong ngandika magawe obronto kentos walu gembol manyar-manyar duneng jungkel wana tadi alas-alas tadi wana dek pante beripun gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak bagong to dipate. Eh ladara. Iki kok aneh temen. Ing ngatasé bagong kok sowan neng soko lima. Ning ati-ati lho Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan dene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arepa kaya ngono nek nesu girani lho kan. Mula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kaman Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha arjo sak praptamu. Ana kawan, pengestunipun penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana ya Bagong. Kula pundi engko jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, Dipati, sajake lodo lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguwe. iki lagi pertama engko saya suwe saya suwe ya saya sak karepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong Bagong padha arjo sak praptamu pate sesuki lah ra tenan sengguna ah, ah, lali sengkune winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah bhakti kula kunjur kene pate iya iya bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat bagong padha rajo sak praptamu ndara satama iya wilujeng ndara bhakti kula konjur iya pangestuku tampanana nggih keng ibu pundi hus ngandel ora wis Meng kepengen kangen e. Tau tanggo balapan jaran e. Ngandel ora. Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Soka 5. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih penemban. Kowe ana wigati apa? Apa soko wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Semar ana ing pertampan Soka 5 lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu penemban. Keparang kula nglairaken dhateng gegembolane ati kula. Lho, la kok dadak sowan menyang Soka 5, apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? niki pancen pun dadi lenging ati kula kula kepengin sowan wonten ing pertapan lima awet kula ngertos penemban durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru ingkang saestu lantip panggraitane sedaya sami mestani nek durna niku ala durna niku elek niku jane ora nyata ming fakta eh eh anu napa niku ming napa kabar burung sing boten wonten nyatane ning tumrap kula Bukawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggrahitane, tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun, Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki piye iki mau kok turah omong-omongan kalimat wis kentekane Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung, linuhur, linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih ta? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awet panggulawentah sampean. Iya, iya pancen Janaka kae mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara dok nalika pados banyu degan Eh, banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiyu. Niku sampeyan nggih peparing. Terus sampean, didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Kudara min anu nurut kali dawuh Begawan duno, wekasan ketemu kali Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Duna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampeyan iku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dik Pati mangrukokke niku bakong iso njunjuk derajat kula. Mengger yen to, ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah, sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun gadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. kanten kantenan kawontenan desa kula desane bapak karang kadempel menika sameneika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudal bingung gregeten kula tuku daya jumbangane corona nyanggel ora saya suwe ra saya ora cetha to kok sik bakong kuwi aja ngawu gawar ngawur terus piye nah terus kula niku jane kepengin bangun desa bangun desa kula supaya pulih wong niku padha ngerti marang ketentraman ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe med memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos, wong ajeng bangun desa niku mboten ming agalan tok tegese ora ming kekuatan lahir tok ning muga kekuatan batin nah mula saking menika dinten menika menemban kemarang mboten kemarang kula badhe suwita dados siswa panjenengan kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka sang maha guru kula keparenga ngono, wejangan ngelmu kekuatan ing batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian penemban durna napa sakrep pengendikaning penemban durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah nyuwun Piye, Kang? Oh, mangga riyen Dipati, mangga riyen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh, nggih. Loh, kok sik Bagong? Lah eh, musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius, lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lat lat lat lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jer nyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milake siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu penemban. Tenan. Bak Pakong, Kong. Pola nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae, mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat seprapat. Iya, <laughs> iso ora apa-apa, ora apa-apa. Tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryosen ngene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngopo? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng riko menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tuwi gaya elek iki kaya ngono kuwi. ngimpi iki aku ngimpi yang to kowe kuwi mangku sang hiwang rembulan Bagong weh tegese napa niku kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe kowe bakal entuk kabejan sing gedhe lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbo karo impenku nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel nggone bakal mbok bangun mau sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong wah jan tepat ora ana klerune Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh, begawan nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo begawan Nabi nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe nggih kemaringipun paring pangandikan menapa kowe tak kandhani ya bakal kelakon kamu bakal kelakon gonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya kayu kastuba mulya iya kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapanane ing panggonanmu yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya oh mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih. Nek kayu kasuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi kayu kasuba mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. kayu kastu bomoyo kuwi papane ana ing gunung Candra Geni. Wonten kuwi bisa munggah ana ing gunung Candra Geni iso gayuh kayu kastu bomoyo. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pembangunan ing desamu bakal ngrebdo ngrembaka para kawan Bagong. Gunung Candra Geni niku pundi? Oh, Gunung Candra Geni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tik Brasara, kuwi munggah ning Gunung Candra Geni. Ing kono ana wujuding kawah pokoke nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh. Hmm, kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara. Hmm? Ora ana jamak lumrahi wong kang padha ngias karo pengendikaning bagawan Durna, wong akeh wong kang ora percaya karo bagawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ing Dok Jongko, kowe entuk ing bakal Mbok Gayu. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep ya iya ya iya. Yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten, wonten pun mboten apa-apa. Kula urip ya mung doya-oya dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung nang ing kawah wae malah entuk ya klakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten apa napa Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mangkono kowe mangkat to. dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih, ngestaken dawuh. Nuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Wah oh, iya iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana kene mate kula nyuwun pamit. Iya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Sata mau kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni pujo sesanti nering sambi kala sak jantramu. Muga-muga kesempatan penjangkamu nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan Bagong.

pinenggak jangkaniro kapisanan ong oh, ong aneng prang broto yuto ong oh. yeh kakang mremban durno disuitani abdi wae sampeyan ne paring ngelmu kok ya kaya-kaya ne lahir batin nek ngoten pancen cetha nek Kakang Premban Durna niku lair gedheple tenges dina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir mimpin to Depati, mangkir mimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula rak pun jawel karo sampeyan to, Di. Pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Kang Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati di pati. Eh, lah. bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin. SIN kok sin. Barang ilang weh. Kagung iki pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu e kok nyepol dompete wong liya. Dek Mate? Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung geni ora ana ing bakal bisa bali urip, mesti bakal tekaning mati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku, gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembantuna. Kurawa mangketapke, Bagong dilimpe ning dalan. Pa mateni teng dalan. Upama mengko munggah candra geni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal jaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama, mesinipun paduka mboten gadahi tumindha ingkang dos mekaten menika. Oh, sinten ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane moko janjane geseh karo atiku ya wis ben ora apa-apa wong nyatane aku ya ming dadi srana wis mengko perkara dosane tak tanggunge iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya ngersa ta ma mri ngestaken jam kowe dadi sawiji karo para sata kula yen perlu bisa gawe srana pati ne bagong mri ngestaken jauh bubarna para cantrik mangi dijanggan ke padha mangarsama pon bapa wong atuamu negya manjing telenging pertapan mriki ngestaken dawuh bapa menemban kaya wis ora ana dawuh maneh ger anak wasatama purna gati ning pananggilan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya wisnu pratenta Sanggeni maya Wisnu Pratenta Oh. Petra. Heeh. Ngopo kowe? Ngadangi lekku mlaku truk, Gong. Kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Tegong. Piye? Akeh oh, guru, akeh pendhita sing apik, sing ngampuh, Ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe. Ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe, kowe kon bali ning Karangkademel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, ngopo? aku niat bangun desa. Monggo sawise aku suwan suka lima. Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa, yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung geni. Gong. Kayu kastuba mulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tak goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung geni. pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya. Gong. Kowe eling ora to, Le? sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panas sing ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Neng nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Tru, mbok ora sok disiki sing keparenge sing gawe urip. Mati urip iki ora saka cangkemmu. Mati urip iki saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kelingan ra? jaman Ndara Werku Ndara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werku Ndara. Ndara nekat nyemplung segara we ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah kowe modar Ora, kok iso omong nek ora? Werku we ora mati kok. Ndara Werku Ndara beda karo kowe, Nyok. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae kok. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung aku rong atus barang dasare. Aku arep nyemplung ora sah. Rasa nyemplung golek iskon dhuwur munggah Gunung Candrageni yo kena. Ning digolek iskon dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulya ora? Ora mulih saling perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adhi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho, sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katok ana banget iki wis nekat. Ora ora sang dadak pisan-pisan kowe dadak peridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, Salen perkara karo ono, ana kang digelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem muleh, nek ora muleh ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Wah. Wah. mlayu-mlayu nasak karang pradisan kurawa nggone laku dedemikan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong ih paman samun cetho menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongen tombak saka kene si Bagong yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Perembandurna Bagong kuwi nyawane Semar Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib unjuk atungsanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok, Lih. Ndak ketara. Ndak ketara. sedaya kilat kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartomarma mawi daya kemanden mila pelajari datan kasak netra kinula bagong datan prayitna kenging dadane nalika semanten kunta kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge kagiat kulo ra kantong bolong nyuwun pikawontenanipun ing rayi bagong 妈。 bokonge telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, bakong kesonjo boyo, Pak. Kala Rudra Maspatik Raja Dewaku. Oh, oh, oh Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku njumangkahake suku ngrembyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas bersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan ke wae kaya wis entek. Aja kok wujute kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak Tetesing sing banyu ora teka. Mula sendang-sendang padha asak. Pendak esuk nggonku golek tetes banyu mbun supaya isa nelesi marang tenggo, Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguasaning dewa. ora dalah la opo bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teko panganku saka kemuraning para jawata nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene oh dewa dewa aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartentu badhe paring tedha dhateng abdi pun arga yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika oh dewa kocap kacarita nalika semanten dereng paripun sami sang arga yaksa angudaraos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap sangking dirgantara nenggih kuntaling iki ora bagong nalika semanten kenging pusakaning Sang Hyang para sata kula dawah wonten kajenganipun Sang Argayaksa kagiat kadra kasan yang sedhiya Argayaksa wau dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku mbon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas lha kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Mara bareng tak kespadake, oh la dalah sajake wis tekaning pati Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Eh, pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane ngargo ya Wiryaksa mula tumung kula bapa ngakasa ibumu Pertiwi kowe dadi seni-sening wadukku yen ana lubutku aku njaluk ngapura mbuh sapa kowe sing baku kowe tetep dadi pangane ngarga yaksa dina iki ha tak pangan kok tangi. Aku oh, ini harus dipangan tangi Tangisi kayak kok. Aku kok ora kroso kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa ki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Ki kono gendruwo, gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku, aku inggih Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udin, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Heeh. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing anu jaga Gunung Candrageni, aku njaluk palilamu ya Arga Yaksa. Njaluk palila piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Gusik. Oh, kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Pegawan Durna, aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, oh dalala kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. yen kowe nyemplung tawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung tawah aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastu bomulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga candra geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok jlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kepercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah nang gunung kene. Heeh, sarate -mm. syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora, aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton go iso ngalahke aku kowe kena munggah gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke nang wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Lah iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Mangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya. wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mah. Terus aku panganan wae. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Trimbahan aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora itu kayu kastubo mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujetake suwijining sedekah. Mula Nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku soalnya aku kira tau adus. Iya, ora apa-apa, ora adus ora apa-apa tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Eh, ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ha wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tak pangan aku mati, Terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku sing entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah, wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapan kok. Ngendi sikik ingkang tak pangan. manut ndasi ke apa ning atos dadak nempuke nek arep apa ya kene kene iki ning kene iki sok metu gase lho ngono kene mades ngono kowe muntah-muntah moh aku apa kene kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene luwih jemek piye wah ngewoke cengel apa piye cengel ki empuk malah ya kerjaan wis gawe wis engko ndak kowe selak lara lho wis telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe kowe rung tau ketemu karo pawongan aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano wah untal malang dening arga yangsa wis untal aja malang engko dadak ngombeni mujur wae terus langsung tekan meteng oh iya mujur ya kena wis ngono wae mau untalan ya ya wis mate wis mbangane Bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngele wis ngono nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas men dimoti lah ya dikletak aku meng risi kowe iki operasi amandel to wah kok isih nyentrol semene gedene wah wong apa ya iki wong dipang kok malah omong wae hak taman isi wong pengapit Demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman isi wong Pengapit, no, pengapit. Besisan gawe wis nggon pas nganu nadi. ning pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget ku Dan. Iya, iya wis gawe wis. Kocap pacarito. Nalika semanten pus gini git mestakane ing Ing Batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lahir Batosipun menapa tedhanipun Sangarga Yaksa. Nalika semanten datan mubah, datan musik Kelurahan Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah. Angkalipun hanjentung nganti kaya patung. nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa. ical wujuding yaksa nenggih pangeja wantaing dewaning Kira Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawor sari merpeki ngganing Kira Bagong. Oh. oh ah. aku malah ngedep kaca pengilon hong milahing mas nomo sidam sekaring bawono langgeng bagong ngerti yuk ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita sejati kita ku yuga titisaning dewa mung dewa ingkang ora nate dan ucapake dening para tita weh sama ini dewa tuh iya kok elek mergo sing tak jingi yuk raine kaya bokong wah ini dewa Dewane ya atos iki suara. Panjenengan sinten asmane? Ulun Batara Bawursari. Ulun Batara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud bagong kaya ngono. Pono kawan. Aduh, kula. Kula boten nyana bilih paduka ingkang tansah momong dateng jagat kula. kula ngantos kecalan keblat pukulun kula suwita dateng begawan durna kula niku urip bingung kula arep ngopo arep kepiye kudu apa sing tak tindakke jebul kula koncatan panjenengan panjenengan membo dados yaksa panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita bagong aduh aduh ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan pak ingkang abdi pun bagong iya bagong kaya ora dadi ngopo lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Begung sampean kok kaya kula ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita mengkanten Bu Kulun iya lan napa to kang dadi karep kita teko kita suwita begawan durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya pikulan bukulun ngaten nggih pukulun estunipun kula menika kepengin bangun desa mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkra mboten kanten-kantenan kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih kula damel tentrem kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karso lan karyanipun pukulun apa kang dadi kegayaan kita kuwi bener mekanten pukulun nanging Begawan Duna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab sebabe menapa pukulun karangka kadempel kuwi kebawah bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah Ngamarta. mongko rusak ing desa karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita ing mesine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara malah kita ingkang budidaya mbangun desa karang kadempel yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula teko ora gelem nyumurupi rusak ing desa karang kadempel bagung Terus mula kang sangka kuwi, satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewa dene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pangayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Mekaten Bu Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat kawangunaning desa karang kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa karang kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane saola alaning menungsa isih kedunungan rasa apik mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging aku isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangga kuwi wong kang kaya kowe ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Lajeng kepareng Paduka mula gage tampan ana kayu kastu, mulya ingkang kita upaya bagong. nampa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun Bu nek kula wujud bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para pendhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek mula kula nyuwun pambiyantenipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong Dateng jagat kula kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud bagong kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono wujud napa Bu celeng kudu wujud buta Bagong wujud buta kados penjenengan kala wau iya Bagong sawise kita wujud buta ulun bali lawan jagat kita ulun bali momong lawan kita Bagong nggih ngislaken dawuh lan dadi mangertenmu yen to niate durna lan kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastubo mulya nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Projeng Amarta barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestaken dawuh pukulun. megengona napas sawetara panakawan Bagong. Manteng pangesih sang pukulun Bathara Bawarsari. nyiptake ora bagong ical wujuding ora bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan ora bagong wae asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kebareng Paduka Bu Kulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning angga kita kanthi wujuding kayu kastubo ki bakal dadi wong kang didaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingno para Pandhawa, yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa, ora mung karang kadembal nanging desa-desa ing menungko dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa iki ngestaken dawuh pungkulun monggo latri mancing angganipun ingkang abdi kose, kita areng nganggo jeneng sapa waduh lha menika ingkang repot ha dipun keparengaken kula menika wujud buta kula badhe mawi tenger didya buta buta galak nganggo jeneng sing apik Bagong nggih kula bingung mawi nami nopo. jajal werga wah menawi jajal kudu tumbas jajal kok ora tuku aja ngecul ulun dudu panggeculan ulun mancing nganggo kita nggih ngestaken dawuh ulun Pandhawa tata gati wisraya Indriyang sasara maruta pawana bana margana oh. ladara. Panjen bener ngendikane Wangadi pukul ringkeng dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawon Sari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Eh, Pandu, aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguan sira tumpang kendangan jengkul. Ora ngateke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Oh. Oh. Música nangis kaya bocah. Kowe omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis. Ngerti Masan, Pak. Eh, kowe wis ketemu karo Bagong. Lah, lah kok bocah ora tak jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono ae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndoro werku ndoro muni-muni ngono. <laughs> Terus piye? Bagong Suwito karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Eh, Bagong kuwi. Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syaraté bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Eh, kuwi apa kuwi? Aku cewek ya ora ngerti wong bangun tak kandhani ya ngayal. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candra Geni arep nyemplung awak golek kayu kastu mulya. Eh, Bagong. Ah, ah. Tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung nyang ngendi papan gununge. Oh. Oh, yeah. Oh, Oh, dadi kaya ngono lakone anakku. Eh. Eh, eh, Jebul niate becik, niate luhur. bareng ndak petung-petung ming sak bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe kegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing bagong pripun, Pak? Bakong Bagong mripun eh, ayo do matur daramu Pandhawa kon golek nek ora gelem aku ngamuk Koko Prabu Ndorowati inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, saestunipun namung badhe kula suweni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing Praja utawi Karang Kadempel? Nun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Ndoroka. krana mesinipun Madukayu Prabu tumunten utusan kelawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar nanging sabab menapa dene Madukayu mboten utusan kelawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel Koko Prabu estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengan dika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkung miyet dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menggah kawontenanipun ngarang kadempel. Yayi, nadan ingkang raka ing Ndorowati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila, ingkang raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang raka ing Ndoro Monggo. gandeng sak mangke ingkang raka sampun sowan wonten garing amarta menapa boten langkung prayogi menawi pandhawa tetinjo dhateng karangka dempel yayi dereng ngantos parisa main balwacana kasaru sowan min kula ora semar badrana karya kagiat sang yomoro pandhawa Kang Semar ning apa? Malah kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negoro Ngamarta, malah dina iki tumuli sowan marang Projeng Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten, sawetawis panci kula mboten sowan. mergi kawontenan karang kadempel ndara oh, ingkang boten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun karang kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Dumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyatan ing Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Ah! kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake wekasan Durna paring dawuh Bagong iso kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarna kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pandhita Soka 5 kudu golek ening nginggiling Gunung geni Bagong kudu nyemplung telenging kawah. nah neng kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Oh, Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kapra sak menika boten dipun mangertosi wonten papun di papan dunungipun Ndara. kawontenanipun karang kadempel jebul mekatet ketitik kadang semar pinten-pinten pisuwanan boten keparang sowan wonten magepokan lelampan kalian bagong nyatanipun sampun dipunaturaken dening Kakang Semar Badranaya eh kula nyuwun dipun biantu ndara Pak ketiwasan Pak petruk mlayu-mlayu ya gene matur ndara puntadewa sewu lapatan diagung pangaksami nedhengipun kula tenggawa teng alun-alun negari ngamarta boten wonten sangkan pun dugi kula boten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara werkudara janaka jagaya bocah kula sing langit kelap-lapaton lirgen sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara ngamarta sapa jajal werga ha kowe sapa ngaku ora den janaka kowe ngerti karo waca kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang ndi-ndi teng buta ngguku arepe dhewe gawe wiranging janoko pecah siram pecah genti kowe ah ah ah ah, ah! ah! rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Hmm? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Udara kalah. Koko Rabu Kasing ya butane ambuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Lah wong sing dipadani rambute kok lara ati. Wah, sing madani wing wujud buta. Kresna kakangku wong Sabaranga. Kaya ngapa wujude tak tandangan. Hmm. Kresna Tantulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Batara jagat Pangestu Kura kena dayane apa lah kok dadi sawujud wujud buta ya mengkono kowe ora oh, dalah buta kok anggere perang leren neng warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae bani Kiai Senjata Cakra? Lakon babar jatining wujud pate. ora tembang yen padha-padha. Wis malih aku. Oh, wis ngono kok. Ah, ah, apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho, protes karo sapa? Demo dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Thank you. tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, Bagong, nggih. Aja dhisik kowe, nggih. Selak kesusu lho. Iya, iya, iya. Alon-alon. Eh, Bagong urip. Maksudnya aku kan mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. sampean dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa napa sing teng jero kedaton nggih napa-napa sing teng kiwa tengening negara sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke ya ngono ku napa pripun minangka dadi pengarep kudune sampean niku adil kudune sampean niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula kula kandhani nggih Gus Karang kadempel niku owah-owane warna werna kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun, mula sing kudu bangun nggih anak-anake anak niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur we duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa arah pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. tak bangune dhewe. Neng kula ora arep suwita karo sampean. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Kendhawa. Saniki sampean penak, saniki sampean iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor sing mangsawang dhuwur terus. Mengken nek klilipen ngrekoso lho sampean. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke. Ngandhan karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya Pak ya? Heeh. Mm Bangun taman pariwisata nggih ta Pak? Heeh. Mm Wis kesel Bapak mulo bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong kelakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur waroto tias bagya mulya mengkono Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandhean kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaan ing kawula karo sampeyan saya ngrekoso sampeyan dadi nalendra Batok bolu isi madu. Ana ngunake batok. Kowe iki dialem batok bolu isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. kula mboten butuh pengalembono ning kula butuh kesaguhan sampeyan kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kayaan kula Bagong bakal ndak sengkuyung Bagong ndak sengkuyung lahir batin ono kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin ono kawan Bagong aku yo nyengkuyung lahir batin eh Uh, anak sing ngerti karo wektu iki meng kowe. Meng kowe, Pak. Uh, eh, aku ora butuh gareng. Aku ora butuh petruk. Waton isih ana kowe bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Ha kowe ya wani ngelingake marang bendara pingkeng nedeng kalimbut. Eh tole muga-muga kakon penjang kamu pono kawan.